Una Una barquiña deriva Vai cruzando firmamento extranjeros en divisas Percorrendo un universo E Apertando meu ser parte dun vaivén de formigas ah, Así que dime dunha vez traerás o pan Así que dime, dime, dime dunha patria lonxana Así que dime dunha vez esta casa esta casa alugada. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Vamos a saludar a Manuel Suárez Suárez, una persona activista no, no, no ambiente galeguista eh, que en en Buenos Aires tivo un papel importantísimo. Montevideo, boas tardes, boas tardes. Monte, boas tardes, Montevideo. Equivo Montevideo, e Julio. Equivoqueime, pero bueno... Non pasa nada, está ao lado, eh? Non... <laughs> pero tiñes relación ali tamén con Montevideo, Home, con, con, con Buenos Aires. Eh. Bueno, tive, vale, mm, mm, tiveche sí, moitísima... Sí. Moitas veces en Buenos Aires en conferencias, charlas e eh, además inter, intercambio cultural co Centro Galego de Montevideo eh, de Bos Aires, ves, ahora trabuquei meu. Ente... Centro Galego de Bos Aires tiña unha relación moi estreita co Patronato da Cultura Galega. A eso me refería. De Montevideo. A eso me refería, o Patronato da Cultura Galega que ti tamén sustituíche, ou polo menos fixeche moitísimo tempo de secretario tamén. Eh, sí. eh bueno, de, de, o, o, mm, o sucesor de Yolanda Díaz Gallego. Anda, non sabía, non sabían os nosos ointes desa, claro, de, desa, de desa tua trayectoria. Cando Yolanda ven por aquí, pasei a, a secretaría. Porque, pero, cuando estando Yolanda xa, xa tiñas actividade no, no sí, patronato, pero non? non era o secretario. Vale, vale. <laughs> era directivo, pero non era o secretario. Vale, vale. Era, bueno, levaba, bueno, o tema da prensa e tamén as actas, pero bueno, xa collín collín un pouco máis de confianza cando Mm. a secretaría. Bueno, vale, eh, unha, bueno. cousa, hai que mm, destacar no asunto do, do patronato. Mm, en, en vos outros tiñades ali un verdadeiro cultivo, un, un verdadeiro, non sei, unha cova de cultivo galego eh, extraordinario, non? Sí, aquello, bueno, era un mundo moi, moi, pero bueno, moi froitífero para a cultura galega porque o pequeniño que é Montevideo en comparación co Bos Aires, o xigante de Bos Aires, sí. o enorme, grandísimo centro galego que fixo, bueno, sí, todo sí, sí. que acolleu a Castelao, obras, publicación. En Montevideo, en pequena escala, sí. pois o Patronato de Cultura Galega, por exemplo, mm. antes Casa de Galicia, pero aí hubo toda unha etapa histórica, bueno, Sabemos que, claro, as entidades que non que ao principio non eran franquistas, depois pasaron ao franquismo, entonces quedaron eh, galeguistas, había os que había, que eran sí. media dúcia. Sí. Eses galeguistas traballaban e fixeron publicacións, conseguiron poñerlle rúas con nomes galegos, sí. monumentos en prazas, sí, sí. e manter activo e vivo sempre en Galicia mm desde 1950, desde o 3 de setembro de 1950. Foi a primeira gran obra dos galeguistas a creación do programa de radio en homenaxe a Castelao, a Castelao sí, sí, sí. o mesmo ano da morte de Castelao. Mm. E o programa sigue Yo, e, eh, y ademais eh, obras de teatro, ademais axudas a publicacións como as do Otero Perrallo, bueno, sí, grandes, infinidad, grandes, sí, infin, eh, infinidad de eh, cousas. O patronato ¿no? editou, bueno, un, o patronato, por exemplo, xa, antes, antes o Centro Galego, o Casa de Galicia, tiña unha serie onde estaba Subillaga, mm. publicou media dúcia de libriños. Uh -huh. Logo, despois o patronato como unha dúcia. Pero aparte, estes galeguistas, mm. en todos que hai que destacar, o primeiro medalla castelao da migración, sí. don Jesús Canaval, Canaval Fuentes, Canaval, sí, sí, sí. que poñía cartos para todo tipo de Eventos. actividade cultural, uh -huh. cartos propios, e que foi quen editou en, en Barreiro Ramos o tomo un e dous da historia, da historia de Galiza claro. que se imprimiu en Montevideo por unha imprenta tamén de mm. de un emigrante galego, xa morrera, claro, no ano, Barreiro de sí. Barreiro Ramos de Carballo, que era a mellor imprenta de Montevideo. Entonces aí fíxose a impresión, pero o editor foi o Centro Galego de Bosaires Pero ah, Canaval puxo cartos Gracias e adiantou ¿eh? mentre, bueno, bueno, increíble. O caso de Montevideo é para em, ten moito mérito, moitísimo, porque ademais a estes galegos hai que sumar a incorporación de fillos de galegos e de uruguayos mm. namorados da cultura galega. Sí, sí, sí. Fillo de galego, por exemplo, Carlos Zubillaga Barrera, eh. a súa boa de Ribadeo. Ah, sí. E eh, o antropólogo, profesor universitario Daniel Vidart, mm. que aínda que descendiente de vascos, era un namorado da cultura galega e escribiu un, un libro maravilloso, Regionalismo e Universalismo de la Cultura Gallega, por exemplo. Eh, e, eh, e, Estou... e, tamén mm, mm, personaxes distinguidos dentro da administración do, do, pública tamén, que, que tiñan moita Uf. relación con, con, con vosotros tamén. Se si empezamos a mirar eso, pois... Sí, sí, pois sí. Hasta, bueno, incluídos presidentes da, da, da, República, da República, claro, por exemplo. Sí, sí, sí, sí. Por exemplo, estou falando dos últimos, Tabaré Vázquez, sí. pero seguimos seguimos para atrás, ministros, mm. eh, bueno, galegos, fillos de galegos, sí. por exemplo, o general e arquitecto Eso. Campos, que é o autor do Centro Galego, o arquitecto que deseñou o Centro Galego. Pero houve outro que foi presidente, Valdomir, fillo de galegos, e ministros impresionantes. Despois tedes o presidente Santos, mm. o presidente Tajes, mm. que sería un Tajes, que é un apelido moi local, moi de... Mm, mm, de Camariñas, pero de unha parte de Camariñas que se chama Camelle. Sí. Os taxes son de aí. Bueno, este foi presidente. Pero, eh, pero hai máis. Eh, com, ai, depois comerciantes temos un, un palacio que é Monumento Histórico Nacional que era de un galego Montero uh -huh. e que se pode visitar, que hoxe é museo, museo histórico sí, sí, na, sí. na parte no que se chama a cidade bella de Montevideo. A presencia galega é desde desde a época da colonia sí. é, eh, digamos que, non numéricamente importante, porque na época colonial había ou militares galegos ou eh, sacerdotes. Sí. Pero claro, na época da colonia non había unha migración masiva, pero xa aí hai galegos que aparecen xa nos primeiros momentos. Mm. Eh, Antonio de Lemos... Mm un, o primeiro xefe militar de Montevideo que fixo unhas delimitacións tamén galego. Bueno, é que empezamos a mirar a os blancos. A trayectoria enorme, unha trayectoria claro. enorme de personas sí, de personaxes importantísimos. héroes, claro. héroes en Paysandú, que é unha cidade do norte uruguayo, ao lado do río Uruguai, claro. Mm. Frente a Concordia está Paysandú. Pois Paysandú, o héroe de Paysandú foi Leandro Gómez, fillo de un galego, Gómez, de da zona de Cambados. Sí, sí. Bueno, é que Empece, ah, bueno, un que, pouso, bueno. hai un pouso literario lingüístico poético e demais. Por certo, poético, hai un pouquiño, falei hai, hai moi pouco Juana, tempo. Juan... Juana, home, Juana di Juana di Barburú, que como eh, todos hombre, sabemos, hombre. Eh, <laughs> claro, Juana Fernández, que o pai era de Vilanova de Lourençá, sí, sí, Vicente sí. Fernández. E, e, eu, e, a falar de, do bello Pancho. Home, bueno, sí. Que, que, <laughs> que, claro, porque ahora estamos co centenario. Sí, sí, pois... porque falou faloume del Pablo eh, eh de, de, de Ribadeo, non sabes, o de Vivín. Sí, sí, de Pablo, eh... Pues resulta... Pablo ahora prepara prepara un libro es moi traballador, increíble, sí. o que hai que agradecerlle a Pablo o que fixo el traballando aí para eh, bueno, a documentación e sí, todo, sí, bueno, sí, sí. vai sair unha obra unha obra maravillosa. Bueno, que... Vai a ser fantástico, decir? vai a ser fantástico. Isto vai ser fantástico, vai, éxito total eh, cando sexa a presentación abrese o entrevista, home. Claro, claro, que, que xa quedamos en eso. Eu fiz, ah, fixen, entrevista, fixen entrevista para que me contara parte da, da súa trayectoria, do traballo poético, do traballo lingüístico e literario que ten eh, o Bello Pancho. Bueno, a, a verdade é que <clears throat> moitísimos personaxes que, que, que ti coñecites directamente, que traballaste directamente, pero eu quería claro. des, destacar de ti de destacar de ti unha cousa para que nos ointes saiban que, que, que eres o representante da Fundación Carlos Gardel aquí en, en, en, en, en Galicia, sí, no, bueno, en, no, en na península, no, vamos. No, no estado, no estado español. Na península, eso che iba sí, sí, sí. <laughs> bueno, sí, home, é que quero dicir, vamos a ver. É un honor, unha honra, pero evidentemente aquí a xente en, moito non saben en que existe. O ah. tema é por, pola miña vinculación ao tango, entonces a xente a xente da fundación, a directiva de fundación, mm. varios conocidos meus propuxeronme, mm. xa ya e como 20 anos, porque como publiquei o libro sobre os galegos, de... investigación galega no tango río pratense, Eso. e eh, levaronme a dar charlas, bueno, estiveron aquí a presidenta estivo aquí en Santiago y fixemos una charla sobre Gardel, e trouxe fotografías, bueno, así todo. Entonces, propusieronme y claro, bueno, todo esto ten ten relación el mundo de migración. Claro. Porque, claro, hay un tema que nunca se fala. Bueno, nunca se fala, solo ni siquiera los tangueros porque los tangueros, claro, van a música o a as cancións. A creación. Pero, por exemplo, claro, o, mm. o tema é que Carlos Gardel mm. era un emigrante. Eh... Porque Carlos, claro, un emigrante uruguayo en Buenos Aires. En Buenos Aires. Carlos Gardel era Carlos Escayola Oliva. Ya. O fillo do coronel Escayola, xefe político de Tacuarembó, Estanciero, un poderoso terrateniente que mm, fundó, pagó él, eh, un teatro, o Teatro Escayola de Tacuarembó, que le vamos su apellido eh, bueno, edificó y construyó él Pero ¿qué pasa? Que aquí hay todo mm. o famoso misterio que hay hay años que no hay misterio ningún, pero bueno, de que meteron a mm, trapallada do Gardel francés. e <laughs> eso, bueno, eso non, bueno, pero eso non hai non hai nin por onde collelo. Eh, pero tanto non hai nin por onde collelo que ti vas ao Larús, mm. o famoso dicionario Larús francés, eh. e pon <laughs> Tacuarembó, Carlos Gardel o Larús. Sí, sí, non pon sí. luz, eso é unha atrapallada, non existe. Sí, sí. Non ten nada que ver. As fact news, non? Claro, pero iso é na, que iso é unha movida, bueno, ten moito conto, pero o conto é ben claro. Uh -huh. una señora francesa, Berta, emigrante, emigrante en Tacuarembó, Berta Gar, Gardes, que no es Gardes, que era Gardes, ese apellido. Otra cosa, o apellido Gardel no existe, se inventó Noel, para mm. porque son sí, inventó Noel. Bueno, ¿entendés? Eh, bueno, y hay una cosa, bueno, está... Um, o, o pasaporte, o mm. primeiro documento que, que presenta en Buenos Aires para viaxar, e pon Carlos e fillo de Carlos e María. Mm. Carlos era o pai, que Carlos Escayola, e a nai era María Clelia Oliva. Xa ves, Carlos entón, Escayola Oliva. Escayola Oliva. Ti sabes o que pasó? Bueno, é que isto un día temos que Un día temos que falar, porque habría que falar unha hora ou dúas ou tres <laughs> para desentreñar eso. Bueno. Pero que quero decir? Gardel, emigrante en Buenos Aires. Amigo de unha cantidad de galegos. Eso, eh, ese... O bello Pancho, o famoso bello Pancho, sí. é a quen o galego a quen Gardel lle grabou máis temas é a, es, a El Viejo Pancho, a Alonso Trelles. Trelles. Sí, eso é o que quería decir. A, a, a interrelación ou a imbricación do noso idioma co, co, coas letras coas letras de, de tango, porque teñen moito que ver de, <coughs> de reivindicación mm, mm, llana, de reivindicación popular, de reivindicación de, de, de fondo, non? Claro, aquí hai unha cousa que non é, vamos a ver, que non sorprende a ninguén. Cando eu empecéi a, a leer un poco, a investigar un poquillo no, no mundo Otango, por los apellidos, claro, los galegos que iban apareciendo, es normal, es totalmente lógico, que cuando nace o tango, haya galegos, porque es cuando comienza a inmigración mm. fuerte mm. a Buenos Aires y e Montevideo. Entonces, miles de emigrantes a, desembarcan. Sí. Entón, estes miles de migrantes son menos que os miles e miles e miles, bueno, millóns neste caso, de italianos. Claro. Claro, mm. evidentemente. Pero os galegos están desde o primeiro compás hai un galego. Claro. Seixa, seixa, facendo música mm. ou literatura ou bailando. Ah. Un dos primeiros grandes bailarines famosos, famosísimos, es un tal cao ah, que no pueden descubrir, nadie sabe de eh, dónde era nativo, claro, apellido cao hay por varios, claro, pero de dónde era este cao? Porque esto eh, estamos hablando de 1880, 80 y algo. Pero sí que era un bailarín acreditado de alto nivel. E, co, curiosamente, os dous máis famosos eran Cao, galego, e un vasco. Vale, xa ves. Ai, Ayaín, Casimiro Ayaín. Bueno, pero despois pegamos un saltiño. Pero mm. non, un saltiño que estamos no 1900 e algo. E aparece Enrique Saborido, Anda. Poñendo, otro, claro, saborido. Outro apellido demasiado bueno, galego. Sí, sí. Bueno, claro, venga, digo. Este Enrique Saborido que Estoy intentando localizar a partida de nacimiento... pero claro, no se sabe exactamente o porque Saborido nació en Montevideo. Ah. Porque la familia fue para Montevideo, pero con cuatro años... Saborido ya estaba en Buenos Aires. luego nació otro otro imán en Buenos Aires. Enrique Saborido, que era pianista, compositor, ...fue o que le puso música a un poema llama mm. la, la, Morocha, que escribió Villoldo, oh, un famoso autor de Choclo. Ah, ¿Qué sucede con este La Morocha? Que o primero tango, que no es auténticamente tango en su temática, es todavía muy cuplé, muy cupletístico, pero sí es o primero tango que rompe o arrabal ah. é o ah. que sae do porto dos dos tugurios de mala morte, dos burdeles onde era donde se bailaba o tango. Claro, vamos, que, es que rompe eso, o tango era visto como unha cousa pecaminosa, evidentemente. Sí. Entón, con la morocha, o tango chega ás casas da da xente ben da xente ben normal, sí, sí. da vivenda normal, e aí convértese nun éxito total. E, eh, e eh, prestixio, este, e eh, prestixio que cando e empeza prestixio, que te, claro, cando, ter, sí, e cando tango despois, sabes que houve que ir a bailar de o tango que, que, que papa era, Pío, Pío non sei. Pío 12, Pío 12. Sería, sería Pío 12, sí. Sí, sí, que foron eh, claro, foron a bailar de un tango. Segunda Guerra Civil, sí, sí. Para que o papa dixese que eso non era música prohibida e que non tiña Eh, a partir de ese momento bailaron yo tango y bueno, la Iglesia o Papa autorizó que a gente normal podía bailar tango. <laughs> Eh, quiero decir, mira, que no era pecaminosa, que, no era pecaminoso. Sí, sí, sí. No era pecaminoso. <laughs> este mundo empieces a mirar y galegos, bueno, son varios, pero varios eh, en Montevideo y en Buenos Aires. Sí, sí. O sea, galegos están los galegos nacidos y después si entramos no de galegos, Uf, es un mundo, es interminable, pero, pero cantidad, imagínate, 100 años, 100 años, pero bueno, hay, o sea, ¿cómo se dice? Fitos que te dicen, oh, mira, aquí, pumba, este, en esto hay un galego, esto otro, esto, bueno, increíble. Claro, claro. es un mundo que, bueno... Que bueno, que... Que, sigues trabajando que, investigando sigues él, y investigando él no Sí, sigo, pero bueno, que quería eu que levo anos esperando a ver cando podo a ir a impartir un curso sobre a mm. migración Ali. galega no tango ajá, ajá. a vos Aires e Montevideo que, que estaba invitado que, que pero que é o teu libro claro, é o meu libro e, e tamén así, entonces varios amigos de Bos Aires xa me pediron allá nosotros, bueno, o libro está super escotado mm. a edición en galego e a edición en castelán claro, claro. hai 20 anos que non se consigue un. Pero claro, eu tiña un amigo, un gran amigo, un gran galerista, un, un encanto. Non sei se tío chegaches a conocer, Adol Lozano, Adolfo Lozano. Mm. Eh, Adolfo Lozano Bravo, que era o que montou os cursos de galego na Universidade de Belgrano, ¿Eh? fillo de un galego do um, da Terrachá, de Rozas eh, Outeiro de Rei, creo que allí. E te, Lozano mm, recorreu toda Argentina con un, unhas diapositivas, unha serie que tiña, se te acorda que hai 30, 40 anos as diapositivas eran, bueno, tiña montado todas as fotos das viaxes que fixo aquí uh -huh. e que quitou fotos nun lado, no outro, bueno, imagina, desde eh, a primeira vez que fui a Montevideo 1979 eh, creo que no 79 sí, estou ben 1979 centenario do Centro Galego de Montevideo mm. que sabes que hoxe é o máis antigo do mundo claro, sí, sí, 140 sí, sí. anos claro. 140 anos entón, no centenario Lozano estivo en Montevideo fui cando coñecín 1979 cunhas diapositivas fermosas de todas as paisaxes de Galicia. Mm. E los anos depois seguiu vindo aquí, depois montou o curso o curso de galego na Universidade de Belgrano porque o rector o rector fundador era fillo de galegos, Porto. Ah, claro, <laughs> entonces, ah. bueno, eh, entonces fixo un oco porque imaginarás que meter nunha universidade a universidade privada máis importante da Argentina. Un edificio de des dos pisos, bueno, estiven ali na Universidade de Belgrano, xa, pois Lozano tiña montado o curso de galego de da emigración galega no tango, mm. Río Pratense, para os dous lugares donde él daba clases e eh, charlas de Sí, lingua galega, claro, literatura, claro, falaban claro. de Galicia. De historia era tamén, sí, sí, sí. Centro, claro, historia todo. Centro Galego de Avellaneda mm. e eh, Centro Galego de A Prata. Xa ves. Oh. A Prata é a capital da provincia de Bos Claro, claro. A provincia de Bos ten unha capital que está na, na Prata. Na Prata, sí, sí. Claro, entonces iba a ir no horario del os sábados. Uh -huh. Estábamos en Avellaneda ah. e os domingos uh -huh. na Prata porque era cando él iba a dar os cursos. Claro, Sábado claro. pola tarde claro, claro. e o domingo pola mañá. Xa era ves. <laughs> na Prata. Xa ves. Entonces, o sea que... todo pre todo preparado. Altruismo, sí. altruismo 100%, porque em, empregar esas horas que, que non son de traballo, sí, sí, ¿no? bueno, él el recorreu toda sí, Argentina porque gastou máis en gasolina, sí, eh, sí. Eh, eh, eh miles de kilómetros, todo gratis, mm, mm. mostrando diapositivas, charlas claro, e ah, todo o tema. Sí, sí. E agora, neste tema, tamén era bueno todo el altruismo porque uh -huh. el tiña falado polo tema el mm, colaboraba sí. en nos últimos anos nos últimos dez anos todos os anos tiña cunha excursión -huh. Ah. de alumnos do seu do curso claro, claro aquí e viñan e recorrían e bon, bueno, unha maravilla. Ai, e claro, e os billetes eran dunha xencia de ali coa cal compartía Claro, Lozano iba sí, e dicía, sí. mira, eh, facerlle es que, bueno... Precio especial... En, en, eh, claro, encantados de telo de cliente porque todos os anos, me entendes? Sí, sí, ademais facía de guía despois. To... Claro, no, no, claro, él era o guía de va e todo, claro, e bueno, claro, claro e eran unha cantidad de billetes. Claro. Entón, o, o billete meu xa o mm. tiña porque a xencia xa lloraba, ti me entendes? Sí, sí, sí, sí. Claro, eh, pero mo, morreu o noso amigo querido vaya, Lozar, que vaya. Bueno, unha, unha mágoa. escoita, o que pode ser, o que podes intentar é eh, que se faga unha segunda edición ou terceira edición de, da migración gallega eh, no, no tango repatense, porque porque eh, paga a pena, polo menos, eh, tan editado, xa ah, Home, bueno, non sei se paga a pena. Hai xente, ala, en Buenos Aires, en Montevideo, hai xente que, que seguro está que interesada están... claro, no libro, claro. xa che digo, porque ten unha parte tamén Mm, que é sobre os galeguismos na linguaxe popular rioplatense que a moitos interesa e claro, e que veñen a eh. saber que palabras que utilizan claro. da lingua popular viñeron do galego. Daste conta? Documentación lingüística e literaria, lógicamente eso claro, é, moi importante. hai unha cantidad de palabras, claro, que xente sí. pensaba que era do italiano, bueno, do, do xenovés, do napolitano, no, no, galegas. Tamén, tamén. Que se usan, que se usan a diario. Entendes? Bueno, hai moitas cousas. Pero bueno, mira, a ver si un día que ti teñas tempo. Sí. Fa, facemos de, máis fa, adiante falamos facemos unha charla un, máis completa, sí, máis, amplia, non? Con y, respecto y a todo isto. un poquinho máis organizada porque tuvemos aí <laughs> saltándonos aí. A xente que escoita dirá, pero estes dous <laughs> este, este Estamos... Eh, Xulio, este Xulio non sabe poñer Coto. un límite eh, levalo polo bo camiño os, os entrevistados. Eh, oh, no, no, Bueno, escoita, en, mm, en, precisamente este sábado día 15 teremos a presentación do libro de, mm, de Yolanda Díaz aquí na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá e entonces si queres eh, unha aperta, home, si ti mandar si un, un, un saludo da tua fonda... parte, si. Sí unha fonda aperta, moitísima, unha fonda, fonda, fondísima, porque falar de Yolanda, imagínate o que vivimos, mm. a miña primeira profe claro. de literatura galega no bello patronato da cultura galega no ano 71, con Isina Yolanda no 71. Carai, Entonces, xa, 71, 72, 73. Logo, nova sede, e bueno, e ela leva, daba literatura, sí. eh, Subillaga Historia, eh, Fernando Pereira, que foi o secretario Fernan... anterior a Yolanda, sí, sí, sí, Fernando, Fernando Pereira, Fernando. que logo foi alcalde de Soutomayor, era o de que era lingua galega. Sí, sí. Imagínate, eu a partir de 18 anos, e bueno, foi cando coñecín a Yolanda, bueno, e despois todo o que fixo Yolanda Tú continuache. Por a colectividade, no, é pouco. <laughs> entón, eu aproveito para pedir a medalla Castelao. Ah. Aquí en Radio en Radio Cornellá. Sempre Galicia, moi ben, moi ben. Pues, pois en sempre en Galicia, Radio Cornellá, que, ¿no? Que queda constancia, que queda constancia. Que quede constancia de que pido a medalla Castelao Muy para bien. Yolanda Díaz Gallego. Moi ben. Pois agradecerche moitísimo a conversa pues de pois hoxe. É unha aperta grandísima que mm, mm, seguro que os nosos ointes están interesados e como tamén se remite a la... Eh, mm, no, no, no Atlántico, despois do Atlántico se, tamén se remite, pois seguro que estarán contentos de escoitar a túa voz. Bueno, esperemos, esperemos que haxe interese. Pois sí, o agradecido son eu, Xulio. Unha... Xa sabes. Aquí estou. Mandamos unha aperta moi grande eh, con, ah. continuaremos máis eh, eh en vindeiras ocasións. Vale? vez, apertas, apertas. Veña, una aperta grande. Hasta otro momento. Gracias, eh. eh? Hasta logo. Adiós, chao, chao. Soy molinera en Cantabria Yeah.